uma cidade com mais de mil comunidades carentes. Né, então ela está se estruturando para se fixar em definitivo. Ela já está presente em vários municípios. Que pretende expandir as áreas de atuação. O mais complexo grupo criminoso no Brasil. Eu tô presente no bagulho, quem falou que eu não tava se enganou foi feio. Aqui eu 60 contra um e se bater de frente eu vou quebrar no meio. É sem massagem, só massacre, sem piedade. Tem que ser louco pra bater de frente. Aí no meu time só bandido, só periculoso monstro. Chapa quente. Na baixada eu vou mandando um grande beijo, forte abraço para todos os amigos meus. Os inimigos quando tromba pela frente, pede pelo amor de Deus, entendeu? O governo aqui não se envolve, porque os problemas das quebradas é nós que resolve. Entra em choque e as meninas aqui com nós se envolve, que nós nós tem o poder na mão e vários malós, vê se pode. Hoje o papai tá forte. É que eu comprei uma Lamborghini só pra ver se corre. Quando eu passo na favela, vagabundo já comenta, vai dar uma ralada. É nós deixando nosso rastro no bagulho, mais um risco na lombada. Pega nada, uma ralada de 3 milhões. Assalto bem sucedido em várias mansões tem champanhe. Mas pega a taça, faz o brinde, bebe depois na brindar de novo. Bagulho doido custou carinho na garrafa, tem vários flocos de ouro. Nós tá com o torro, que chega até tirar o estresse. Aí, pai, olhe por favor, liga na gringa. Encomenda mais 10 Mas porque agora eu vou fazer uma ligação Porque eu preciso resolver uma parada Eu vou ligar na Zona Leste e Alô, quero falar com o Brian E aí parceiro, como tá? Primeiramente, boa tarde Qual vai ser do jet? Cara pintada tá comigo no peão Diretamente lá da Oeste A Zona leste aqui do lado, rapidinho Vou passar lá que eu vou buscar uns parceiro meu Já de Brasil, eu sou Lomano, igual alemão TH e meu parceiro Peu E pro Gordão, e pro Branquinho, pro Fatiola Espero que se encontre bem Um forte abraço pro Luquinha, pro Jorginho, pro Baran e pro o Thomas também. É, o Talibã também. Um salve, salve de malandro para todos os parceiros, fiel de verdade. Um forte abraço e um beijão no coração pra todas as comunidades. Bater de frente é suicídio porque aqui nós tá pesado no estilo Osama. É tudo nosso nessa p... e o que não for nós toma. É tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, a família Tony Country toma. É tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, a família Tony Country toma. É tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, a família Tony Country toma. É. DJ o bagulho tá tão pesado que agora eu quero cantar ela no tambozão. Vai! tô presente no bagulho, quem falou que eu não tava se enganou foi feio. Aqui eu 60 contra um e se bater de frente eu vou quebrar no meio. É sem massagem, só massacre, sem piedade, tem que ser louco pra bater de frente. Aí no meu time só bandido, só periculoso monstro, chapa quente. Na baixada eu vou mandando um grande beijo, forte abraço para todos os amigos meus. Os inimigos quando tromba pela frente, pede pelo amor de Deus, entendeu? governo aqui não se envolve. Porque os problemas das quebradas é nós que resolve. Entra em choque e as meninas que com nós se envolve. Que nós tem o poder na mão e vários malotes, vê se pode. Hoje o papai tá forte. É que eu comprei uma Lamborghini só pra ver se corre. Quando eu passo na favela, vagabundo já comenta, vai dar uma ralada. É nós deixando o nosso rastro no bagulho. Mais um risco na lombada, pega nada. Uma ralada de 3 milhões. Assalto bem sucedido em várias mansões. Tem champanhe, pra pegar taça, faz o brinde, bebe depois na brindar de novo. Bagulho todo com tocarina na garrafa. Tem vários flocos de ouro, nós tá com torro. Que chega até tirar o estresse. Aí, pai, olha, por favor, liga na gringa. Encomenda mais 10. Mas porque agora eu vou fazer uma ligação, porque eu preciso resolver uma parada. Eu vou ligar restaurante Guarnaz e Alô, quero falar com o Brian. E aí, parceiro, como tá? Primeiramente, boa tarde. Qual vai ser do jet? Cara pintada tá comigo no peão, diretamente lá da oeste. A zona norte aqui do lado, rapidinho, vou passar lá que eu vou buscar uns parceiros meu. Que é de Brasil, eu sou lomano, igual alemão, TH e meu parceiro meu. E pro Gordão e pro Branquinho, pro Fatiola, espero que se encontre bem. Um forte abraço pro Luquinha, pro Jorginho, pro Baran e pro Thomas também. É, o Talibã também. Um salve, salve de malandro para todos os parceiros, fiel de verdade. Um forte abraço e um beijo no coração pra todas as comunidades. Bater de frente é suicídio porque aqui não tá pesado, no estilo Osama. É tudo nosso nessa p... e o que não for nós toma. É tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, a família Tony Caltri toma. É tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, a família Tony Caltri toma. É, a família Tony Caltri toma. a família Tony Caltri toma. É, melhor se unir ou nós te toma. mais complexo grupo criminoso no Brasil.